كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli do 50. godine po Hidži s tim da sam ja onaj obavezan samo da vas e, E, kažem da naredne tri srede nećemo imati onaj dersova inšala, tako da, da znate. Pa ako Allah nas poživi, vidjet ćemo se nakon toga tek e, 10. aprila. Ove godine, dakle 50. godine po, po, po hiži presela Ebu Musa Rešari. Ibn Ketir kaže tačnije mišljenje da je pre, preselio 52. kao što stoji onaj u drugim izvorima. Ove godine je na hađu predvodio Moavija, neki kažu da je njegov sin to bio jezid, a namjesnik u Medine ove godine bio Said ibn As. U Kufi, u Basri, Basri u, e, ome, kako se zove, u Mešehu, u Sađastanu, Perziji, Sindu, Hindiji je bio namjesnik Zijad. Ove godine su Benu Nešal se požalili onaj, protiv Firezdeka Zijadu, pa je on pobjegao, kažu, Medinu. A tome je prethodila dakle, neka kasida, odnosno neka pjesma koju on spjevao o Moaviju, koji je vrijeđao Moaviju, pa ga je Zijad tražio u Medini, a onda je on pobjegao iz Medine po zaštom Sejda ibn Asa. Kaže Jahe ibn Sejid ibn Dinar prenosio svoga oca da je Moavija bio nanijetio da prenese vjerovjesnikov mimber u Damask i bio je nanijetio da uzme štap Allahova poslanika sallallahu alejhi koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi koristio kad bi se popio na mimberu ili kad bi hodao Medinom. Kaže Ebu Hureyre i Džabir ibn Abdullah su mu rekli ja emir al-mu'minin, mi te samo kaže opominjemo da to kaže nije u redu. Nije kaže nije moguće da ti kaže preneseš minber kojeg je postavio na to mjesto Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niti da izneseš njegov štab iz Medine. Zašto su to on tvrdili? Zbog beričeta, i zbog beričeta. Plus što je, dakle, mimber je dio džamije, ne može se skrnavati, ne može se odvajati, tako dalje. Kaže pa je Moavija dodao šest stepenica još na mimber, a tražio je halala od ljudi za ovo što je imao na um. Zatim je, kaže, Abdul Melik ibn Mervan u svojim danima, svoje vladavine, isto to htio, pa mu je rečeno, Moavija je htio da to uradi, onaj, pa se klone toga. Zatim, kad je došao na vlast Velid ibn Abdul Melik, onaj, htio isto i onda premjesti mimber iz Medine, odnosno iz Allahove poslanika sa džamije u Damask, pa mu je rečeno, Muavija i tvoj otac to htjeli, pa se, kaže, toga manuli, odnosno toga se klonili. Jer je, kaže, e, Said Ibn Musayjib razgovarao sa Omerom Ibn Abdulazizom da sa njim priča oko toga, to jeste da ga odvrati od e, onoga, njegove namjere. Kaže, također, je Said bio, Said Ibn Musayjib je bio jedan od razloga koji, zbog čega je odvraćen da ne prenosi mimber. Kaže, pa je govorio uh, za Abdulmelika, i za Velida da ne bi se te glasne posta šija se prenosi da su oni imali taj naum da prenesu mimbra Allahova poslanike sa Allaho Arini. Veselam. Ove godine Moavija smijenio Egiptu Moavija ibn Hudejđa. Postavio je postavio je dakle na sjever Afrike Mesleme ibn Muhallada Ove godine Ukba ibn Nafi al-Fihri osvojio sjever Afrike. Dakle, dalje od Egipta, tamo kad se ide, prvo imate Libiju, zatim imate onaj, Tunis, Alžir, Magrib i onda je došao na grancu Magriba, to jeste Maroka i kad je stao iznad, uh, tihi, na Tihi okean, rekao je tako me Allaha da znam da ima tamo, kaže onaj, još kopne zemalja, ja bi, kaže, svoje konje potirao tamo. Ovo je bilo koje godine? 50. pohič. Muslimani su bili na, na američkom tlu, znate od prilike koje godine? 1900 od prilike 70-80. godine po Hidž su muslimani došli na američko tlo. I muslimani su, dakle, prenijeli davu islam na američko tlo od prilike u prvom vijeku Hidži. I veći ili velik broj, ako ne i svi, tamošnji domicilni stanovnici su već primili islam. I dan danas postoji u muzejima Amerike tragovi od samih mjesta i u muzejima spisi u kojima stoji kad, su, kad je došao takozvani pronalazač Amerike, kako se zvao? Christopher Columbo, Columbo Arabka je Columbus, Kobambus, onaj, a otkrio je Ameriku 1500, 1500 i neki tako otprilike. Uglavnom 15. vijek bio je, početak 16. nebitno, oko 15. vijeka. Ali su muslimani prije njega 600 ili 700 godina otkrili Ameriku nisu je otkrili, ona je već postajala, nema šta kada je postajala, nego došla na njeno tlo. Molim. Doputala. Jeste, doputala na njeno tlo. I kada je Izabela sa Ferdinandom počinila ono što je počinila u Španiji, njihov sljedeći korak je bio da sve ono što je bilo muslimana na sjeveru Afrike i u samoj današnjoj Španiji, tadašnjoj Andaluziji i onaj e, Kataloniji, bilo je, bio je cilj da se ti muslimani sustignu tamo na tom tu koji su tamo pobjegli lađama, da se i tamo iskorijene. I sa tim muslimanima koji su pobjegli od Arapa, su stradali ko? <laughs> Nisu jevreji. Jevreje, jevreje su spa, spasali muslimani turski, a su stradali indijanci. Indijanci su bili domicilni narod i otprilike njih 150 miliona je bilo maltene sve u islamu. I Hollywood, je iskorišten da se indijanci svih zadnjih 60-70 godina prikažu kao ko? Divljaci. Divljaci. Da im se pripiše svaki mogući kufr i širk i idolatrija i ovo i ono i da su bili idolopoklonice, da su obožavali i orla i bivola i masni pupak i ovo ono, sve su obožavali. Tako se naziva davali im imena njihovim kovajim poglavicama. A u suštini su imali emire, imali su mežide, i bili su muslimani koji su koristili arapsko pismo i to stoji dan danas u američkim e, muzejima. O tome je slabo ko priča, jer to muslimana se više posvjeta svojoj kulturi, svojoj istoriji, to bi davno iznešeno bilo u javnost. S jedne strane. Sa druge strane, Kolumbos, e, Kolumbovi, dakle Kristoferovi ljudi koji su došli na tlo Amerike i nakon muslimana, odnosno kad su prispjeli tamo, kažu ovako u svojim spisima, zatekli smo, kaže, ljude da nose odjeću poput uh, Marokanaca. Zatekli i već bili. A kultura je već bila proširena na nekoliko mjesta u Južnoj Americi postoji a, e, dakle, zgrade na kojima još uvijek ima, nisu dakle, onaj, e, propale, još uvijek ima tragova arapskog pisanja, ono što su muslimani pisali u Andaluziji, a najpoznatija rečenica je bila koja la galibe illa illa Allah. Dakle, nema onoga koji može da se ovlada neka osim Allah. Dakle, Allah je totalni vladar. La galibe illa Allah. Galib je onaj koji savladava, prevladava. E tu su rečenicu, dakle, na svim stubovima, svugdje su pisali po, onaj, po, po Kordobi, onaj džami u Granadi, ili Garnata. I te su rečenice našli tamo na, na tim građevinama. Dakle, to je danas no, u novom našem dobu, u ovom našem dobu se onaj, osta, ostali su ti tragovi. A detalje i šta se sve izdešava, samo Allah Đelšanu zna. Ali to sam spomenuo zato što sam došao do Uhbe i onaj, e, Nafije ili Fihrija, pa sam se sjetio ovih informacija da vam, spomenem. Kaže, zatim su ušli u Kajrevan, a u Kajrevanu su živjele samo divlje životinje, zatim zvijeri, velike zmije i tome slično. Kaže, pa je došao do Kajrevana, molio je Allah Đalšanu da očisti Kajrevan od njih. Kaže, pa su gledali, muslimani i barbar su gledali kako divlje životinje iznose svoju mladunčad i kako zmije bježe iz pećina. Kaže, pa je veliki broj barbara primio islam kad su vidjeli ovaj prizor nakon dove od Uhbe. I onda je, kaže, tu ustanovljeno mjesto Kajrevan. Ove godine je Busri ibn Abirfa i Sufjan ibn Auf napali su ponovo na Bizantiju. Ove godine je Fadala ibn Ubejd uh, napao dakle, na Bizantiju morem. I ove godine je preselio Mudlađ ibn Amr Esulami, poznati ashab, možda ona nekom i manje ili više poznat. Ove godine je preselila Safija bintu Hujej ibn Ahtab, umul mu'minin Nadirije iz plemena Benu Nadir, od potomaka Haruna alaihissalatu wasalam, bila je sa svojim ocem i sa svojim Amidićom Ahtabom u Medini. Kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Benu Nadir, oni su krenuli prema Hajberu, a njen otac je onaj ubijen sa Benu Kurejzom, jer je njen otac se prema Benu Kurejzi izdoje Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, raskinu su ugovor sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi uh, eh, on su tražio od njega da im presudi ko Sa'd ibn Sa'd ibn Mu'az. Kad rekli su nećemo dati da nam niko presudio Sad ibn Mu'ad. Pa kaže Allaho poslaniče, zovite Sad ibn Mu'ad, a njega se dovelo, on već bio bolestan, oslabio je. Kaže Allaho poslaniče, ja kaže, presuđujem da se muški pobiju zato što su raskinuli ugovor, a da se žene i onaj djeca porobi. Kaže Allaho poslaniče, da sam presudio sudom iznad sedam nebesa. Kad je Allaho poslaniče, sallallahu alaihi sallam, osvojio Hajber, ona je bila među zarobljenima Hajbera, a pripala je Dihi ibn Kelbiju, radi anhu arda, pa je neko spomenuo pred Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem da je lijepa i da je kći od njihova kralja, to jest e, njihovog njihovog pjesnika vođi, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odabrao za sebe, oslobodio je i onda je oženio. Prije toga je bila žena svoga Amrića Kenana ibn Abi Luhaqa. On je poginuo u jednom od bitaka, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon te, dakle onaj bitke na Hajberu, jer na Hajberu je bilo dugo se dana se borili, Allahu poslanik se sada primijetio masnicu na licu, pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta ti ta masnica? Kaže usnula sam jedne noći kao da je kaže mjesec krenuo onaj prema Jesriba iz Jesriba to jest iz Medine pa pao meni u krilo pa kaže moj me muž udario šamar ha kaže željati da se udaš za kralja Jesriba to jeste Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i fakat je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i oženio bila je poznata po svom ibadetu bila je poznata po svojoj skrušenosti suptilnosti po dobroti po sadaci radi lanha wardaha Ove godine je također preselila u mušu reke Lensarije. Neki kažu da je ona je bila Amerik, to je spremena Benu Amir. Ona je žena koja je poznata u Kur'anu, za koju Allah subhanahu ta'ala kaže u inim redatu. Ona, uh, iako ti se jedna kaže žena pokloni, inim redatu vehebet nefseha ali nebij. Ako jedna žena se poklona Allahom poslanik sallallahu alejhi ve kaže to je bila ta žena koja se poklonila Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neki kažu da Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem žene, kažu da nije oni koji kažu da nije da se nikada nakon toga nije više udala i bila je poznata po tome što je Allah subhanahu wa ta'ala spustio e, kofu sa vodom sa nebesa, dakle melec su je snil kofu sa, ne, sa nebesa jer su je mušnic bilu skratili vodu pa je napojena sa nebesa. Amr ibn Umeje al-Vamiri, također poznat ashab Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam ili sahabi, primio je islam nakon Uhuda, učestvuje u bitci na Biri Ma'une, bio je donik koji je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam poslao Džašiju i on ga je, dakle, kao izastanik, oženio sa umu Habibe. Zatim, bio nam je naređeno da dovede ono što je ostalo od muslimana tamo kod Neđašija. Imao je, dakle, odnosno, poznate su predaje o njegovim podvizima za vrijeme Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, a evo umro je u hilafetu Muavije, to jeste u 50. godini. Također, te godine je preselio Džubeir ibn Mut'im, ibn Adij, Medeni došao je, odnosno bio je među mušicama koji su otkupljeni na dan Bedra, kada je čuo učenje Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam em huliku min gajri šeji em humul khalikun jesu li oni stvoreni od ničega ili su oni stvoritelji, kaže Islam je još tada ušao u srce, ali je primio Islam tek godini Hajbera, a godina Hajbera je bila tek u 8. godine po Hiđi. Zatim kaže poznat je bio po tome što je bio od ugled, uglednika, poznat je po tome što je znao dobro porijeklo ljudi, to je kod njih se smatralo znanjem i zbog toga su ostale i dan danas kad se prenose predaje sina ovog sina, ovog sina, sve, dakle znaju sve lance svojih onaj, djedova i pradjedova, sve maltene do postanka čovječanstva. Te godine, kaže, preselio Hasan ibn Sabit, međutim, e, Ibn Ketir kaže, tačnije je preselio 54. godine, o njemu će nešto kasnije biti riječ. Hakem ibn Amr ibn Mužda al-Ghifari, brat od Rafi ibn Amra, po imenu poznat Hakem ibn Akra, također poznati e, ashab. Kod Buharije se od njega prenosi samo jedan hadis, to jeste hadis o zabrani e, konzumiranja mesa pitomih magaraca. Ove godine je preselio Dihe ibn Halife al-Kelbi, poznat ashab, a vama treba da bude poznat po jednoj dakle, informaciji, to je da je šta, Džibril, Džibril je uvijek dolazio u njegovom liku. Kaže Ibn Ketir, rahmehullahu ta'ala, prisutvovao je, davno je prihvatio islam, nije prisutvovao na Bedra, prisutvovao je na svim bitkama posle Bedra. Umro je u hilafetu Muavije i Dihel ibn Halife al-Kelbi je bio poznat po ljepoti, kaže, zato je Džibril dolazio u njegovom liku. Uqil ili Aqil ibn Abi Talib, brat od Alije, bio je stariji od Džafera 10 godina, Džafer je bio stariji od Alije 10 godina, a Talib je bio stariji od Akila 10 godina. Svi su oni prihvatili halal, svi su oni prihvatili islam, osim Taliba. Akil je prihvatio islam na dan, eh, odnosno prije Hudejbije, učestvo je u bitci na, na Muti i bio je jedan od također uglednika Kurešija. Naslijedio je svoju familiju nakon što su otišli iz Mekije, naslijedio njihove metke, njihove kuće, umro je u hilafetu, Moavije. Ove godine je preselio je Amr ibn al hamak ibn al-Kahin al-Huzai, prihvatio islam na dan osvajanja Mekke, također učinio hiržu sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam proučio mu je dovu da ga da Allah podari berišta u njegovoj mladosti, kaže pa umro je 80 godina na njegovoj glavi, na njegovoj brad nikad nije bila, pojavila bila dlaka odbrišite dovi Allahu aposlenike sallallahu alaihi veselam. Te godine tako je preselio Kaab ibn Malik el Ansari Sulemi, pjesnik u islamu, davao je prihvatio islam, nije, pri, uh, nije pristupio na bedru, onako kao što je kaže došlo, ona je u sahihima i u samom Kur'anu bio je donej trojici kojima Allah su unatala prihvatio te obje jer nisu učestvovali u bici na Tebuku, pa je Allah te barek vetala, ta onaj vaspitavao time što su čekali svoje te obu više od mjesec dana. Mugire ibn Šuabe je također preselio. Ebu Abdullah Sekafi. Urva ibn Mesude Sekafi je bio uh, Amidža njegovog oca. Mugire je bio jedan od istaknutih Arapa, poznat po svojoj oštroumnosti, po svojoj bistrini. Prihvatio je Islam na dan bitke na Hendeku, to jeste bitke napada na Medinu. Nakon što je ubio 13 uh, ljudi od plemena Benu Sekif, kaže uzeo je njihovo njihove dije, odnosno njihove krvarne otplati Urve ibn Mesud, dakle Amidža njegova oca. I to je na dan Hudejbije. Iznad Allahova poslanika s.a.v. je poznat po tome što je stajao sa isukanom sabljom, onaj, kad je Allahov poslanik s.a.v. na, na Hudejbiji potpisio ugovor sa mušicima. Allahov poslanik s.a.v. ga je poslao u Taif, njega je Ebu Sufjana, da poruše božanstvo Lata. Zatim ga je Ebu Bekr Sidik poslao u Bahrein, tamo je bio njegov namjesnik, učestvuje u Jemami, učestvuje na, na Jermouku. Kaže da je tada izgubio vid, odnosno onaj, da mu je vid oslabio jer je pogledao u sunce dok je u toku pomračenja, pa mu je otišao vid. Ostao je, odnosno bio je i na Kadesiji. Omer ga je postavio namjesnik u mnogim bitkama, mnogim osvajanjima zatim, i onda spominje Hamedan i Mejsan i mnoge druge bitke. <laughs> Njega je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosno njega je sad poslao u Rustumu pa je kaže i Omer se svidjela njegove riječi kako se obraća onda ga je postavio namjesnikom u Basri a kada su protiv njega svjedočili da je počinio blud ako se sjećate priče o bludu sa onom sa Umu Džemil i nakon što nije potvrđeno da je počinio blud Omer ga je smijenio a posle ga je postavio namjesnikom u Kufi ostaje u vremenu Osmana također zatim ga je Osman smijenio Zatim je učestvao u suđenju između Moavije i Alije, pa ga je Amr prevario i onda se onaj, odnosno iskoristio te, te, tu priliku. Kaže, umro je u Ramazanu kad je imao 70 godina. Na glavi je imao četiri pletence, odnosno spletenu kosu četiri pletence. Šabi kaže, čuo sam Mughiru, kaže, zbog toga što je bio toliko pametan, i za njega se ka, govori uh, da kada bi izlazak iz Medine bio samo na način da prevariš nekoga, a Medina imala sedam svojih ulaza, kaže, to bi mogu samo da uradi Mugire. Dakle, niko ne bi mogo izaći iz Medine osim Mugire, što je toliko bio oštro u meni. Kaže Mugire, nikad me niko u životu nije prevario osim jednog mladića. Htio sam da se oženim sa jednom ženom, pa sam ga, kaže, pitao za mišljenja, on mi reče, ovo kaže vođo, ja je, kaže, nebo, ne, nemoj je, kaže, žent, vidio sam jednog čovjeka kako je poljubio. Kaže, pa sam čuo da je on oženio. Pa sam ga pozvao, kaže, Zar nisi rekao da je taj, taj neki poljubio? Kaj je, baba je njem poljubio, ja sam vidio. I kaže, <laughs> on, on je bio kaj jedini koji je u životu prevario. <laughs> Odnosno, osmera vrata Medine, halal. Za Muhir se također prenosi da je znao u jednom danu žen četiri žene, znao je u jednom danu pust četiri žene. Neki kažu da je ona se oženio sa 300 djevica, neki kažu da je to uradio hiljad puta, neki kažu da je uradio stotinu, neki kažu da je uradio 80 puta. Ove godine je preselila Džuverija bint Haris ibn Abi Dhrar al-Huzaije ili Mustaliqije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zarobio u, u, u bitci Gazvetul Muraisija ili bitka Muraisija ili Beni Mustaliq. Njen otac je bio njihov kralj, njihov vođa, prihvatila islam, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio. A onda su muslimani čuli da je Allahov poslanik sa njoj ženio i da je oslobodio nas, rekli ne možemo mi tazbinu Allahov poslanika sa sam držati kod sebe za roblje, pa su svi oslobodili svoje robove i kaže Iša radi lanha, nisam nikoga vidjela, ne znam nikoga da je bio berčetni za svoj narod kao što je to džuverija, jer su, kaže, svi oslobodili svoje robove radi nje. Zatim je nastala, to su znameni događaj u 50. godini, zatim je nastala 50. godina. Ove godine je ubijen je Hidžr ibn Adi ibn Džebel, Kendi el Kufi, Neki su ga nazivali da se, po imenu Hidžr ibn Edber, jer je njegov otac bježao sa bojnog polja i uboden je u leđa. Dakle, dakle, nije išao u bitku sa prsme, nego bježao iz bitke pa ga je neko ubuo onaj kopljem u leđa i ostalo je, kaže, njegovo ime Ibn Edber, sin onoga koji je pogođen u leđa, to jeste od zbježanja. Bio je iz plemena Kende, od poglavara ili uglednika ili namjesnika ili vođa u Kufi posjetio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sreo se sa njim, slušao je prenijeve je predaje od Alije od Amara Shureh Bila ibn Murre. Mirzabi kaže, prenosi da je Hidž ibn Adi došao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sa svojim bratom Hanem ibn Adijem. Poznat je bio po tome da je bio dobar uh, da je bio pobožnjak, da je bio subtilista, da je bio pokoran svoje majice, da je klanjao, da je mnogo klanjao, da je mnogo postio nikad kaže nije izgubio abdest da ga odma nije onaj promijenio, a nikad nije uzeo abdest a da nije odma klanjao dva rekata. Kad je Mughira ibn Shu'ab bio namjesnik u Kufi i kad bi se popio na hutbu, spomenuo bi Mughira ibn Shu'ab spomenuo bi Aliju u negativnom smislu, vrijeđao ga i ponižavao ga. I Hidr ibn Adi bi uvijek ustao i zagalamio. Uvijek sustav usprotivio bi se, dakle, Mughir ibn Shu'ab njegovoj hutbi. Kaže Mughir ibn Shu'ab, Kesir kaže Mughir ibn Shu'ab je bio po, po svoje poznat po svoje blagosti. Puno je praštao ljudima, nije sa ljudima volio da se zavađa, ali bi kaže onaj na hutbi iskoristio priliku da ga upozori da takav postupak neće lijepo završiti po njega. Zato da se zbog toga što ne smije suprotstavljati vladarima, ali Hidžr ibn Adi nikad se toga nije klanio. Dakle, svaka hudba, on je pravio galamu. Kaže, zadnjih dana onaj, kad će Mughire preseliti na Ahiret, usprotivio se njegovoj hutbi, zatim prozvao ga je na, na Mimberi zašto je ljudima e, odgodio davanje, dakle, plate te godine, a oko njega je bila jedna skupina ljudi koji se pripisivali da su Aline Šije i posticali su ga da uvijek to što radi, da radi protiv onaj svakog namjesnika. Nakon toga je, kaže, Mugire otišao u svoj palaču, a sa njim je ušla skupina onaj emira i rekli su hoćeš li da završimo sa onaj Hidžom ibn Adijom i čak što više jedna skupina mladića od plemena Benu Sahif su rekli daj dopusti nam, daj, daj nam izun da onaj ubijemo. U njih je korista se jedna rečenca hoćeš da donesem njegovu glavu. Dakle, nije to samo bukvalno da, da ne uzbila skine i glavu donese, nego dakle, bila je to ona metafora za ubijstvo, hoćemo ga ubiti kaže mu Hire, ja nikad ne bi ubio onaj Hidžna ibn Adija. Dakle, ja ga ne bi ubio, trpio je njegov ezijet. Kad je preselio, kad je preselio Muhire, namjesništvo je preuzio e, Zijad i tačno je da ga onaj Muhire nitka je protirao, nitka je onaj tio ubiti. Nakon njegove smrti Zijad je došao onaj u Kufu i vidio je da ima jedna velika skupina ljudi sa Hidžom ibn Adijom, to jeste od Alinih šija, i vidio je kakva je njihova pozicija, odnosno da non stop pravi probleme, da non stop dižu buku u onaj u, u onaj u kufi. A između ostalog isticalo se što su prozivali Moaviju, vrijeđali psovali, proklinjali su Moaviju. Kaži, pa kad god bi se ukazala njima prilika, on bi ponižavali onaj e, Osmana i Moaviju, a isticali su zulum, odnosno kako je učinjen zulum Ali radi Allahu anu. Zijad kada je došao u Kufu, onaj iskoristio ovu priliku, pa si on obratio jer su ga pozvali ljudi, rekli su da onaj pravi probleme uh, eh, Hidžibi, onaj Adi. Kaže pa je Zijad održao jednu hutbu u kojoj je objasnio situaciju da ako se nastave tako ponašati, da će i onaj, kao što je sa ostalim iračanima završio, da će završiti sa njima, to jeste i sa Hidžom i sa njegovom e, skupinom. Zatim je Zijad napisao pismo Moavi i rekao Moavi da Hidž ibn Adi radi tako i tako. Kad je Zijad se obraćao njima u hudbi, Hidž je uzeo šaku kamenja i bacio se na njega. Kaže, Allah te prokleo. Kaže, pa se Zijad kaže, pomaku A onda je odulio toliko hutbu da je Hidž rekao siđi pa klanjaj. Dakle, proće nam vrijeme onaj, namaza, ući ćemo u kindijsko vrijeme. Pa su uskomešali njegovi taj, te šije i on su pošli gađati zijada onaj, e, kamenčićima, sitno kamenje, malo, veće, malo krupnije od prašnije. Nakon toga je Zijad napisao mu Avi, takva i takva situacija. I onda je Zijad poslao svoga namjesnika i rekao dovedi mi Hidža ibn Adija i dovedi njegove prijatelje. Kaže pa je odbio, a onda se ponudio ponudio jedan drugi namjesnika po, po imenu Muhammed ibn Ešas i rekao Zijad ja ću ti ga dovesti kada je zarobio je Hidža i zarobio njegove prijatelje i poslao ih Moavi. Neki kao da je došao kod Moavi i kad je ušao kod Moavi da je Moavi, da je Moavi rekao Eselama neke Amir al Mu'minin pa se Moavi kada je naljutio i odmah naredio da se, pobiju. Drugi kaže da nije, da nije uopšte da uspio doći nego da se u mjestu takozvanu Azra ili po bosanskom rečeno Azra, mjesto Azra, da su i tu onaj ubili bilo je 12, neki kažu da je bilo 14. Ovaj čin Muavi nije oprosla Aisha radijallahu Anha i ona je prozvala Muaviju pa je Muavi otišao kod nje tražiti halala i ona njemu kaže onaj, jesi li ubio Hidža kaj nisam, ubio, ubio Hidža, ubili su Hidža oni koji su došli protiv njega jer su njih je otprilike 70, nekada kada je bilo 10, 12, 14, manje više, nekada kada je bilo 70 koji se potpisali na svjedočenje protiv Hidža kako je vrijeđio psovo i Osmana i Moaviju. Kaže, nisam ga ja ubili su oni koji su svjedočili protiv njega, ali su bili uglavnom ko? Šije. Dakle, poznati su po tome da su izdali, izdali su Hasana, izdali su Aliju, izdali su i Hidža jer su njega koristili, kasnije će izdati i Huseina, jer mi se već prolako približavamo i tom, onaj, tim detaljima, E, samoj bitci na, na Kerbeli. Kaže, kad su htjeli da ga ubiju, rekao je da me puste da se abdestim, pa su ga puste da se abdestim, kao je puste da klanjam dva rekiata, onda je klanjao dva rekiata i rekao je, klanjao bi ova dva rekiata, odulio bi da ne misle ljude se ja bojim. Ali ću, kaže, ali sam morao predati selam prije. Kad su, ga, kad su ga doveli, njega i njegove prijatelje, već su bili kaburovi onaj, iskopani i će fini razastrti i odmah su i tu ubijali, odmah ju čerfine stavljali i ona kupavala kabura. I on je zadr to. Kažu on njemu, šta je hirži, jel se bojiš? Pa je, kaže, ostala jedna ona poslovica u arapskom jeziku, kaže, kako da se ne bojim kad vidim kabur iskopan, čefine razastrte, a sablja podignuta iznad glave. I tu je ostao u arapskom, kod Arapa je dan danas onaj primjer. Kada mu je prišao dželat, imao je kratak vrat, a dželat je slabo vidio slabovidan bio. Kaže njemu Dželat, ispred vrat, kaže, neće ti pomoći u onaj ubistu protiv sebe. Kaže, kada je Dželat ga ipak udario i odsjekao mu glavu. Zatim su, kaže, bili svi spremljeni. U nekim predajama stoji da je već došo Haber od Aiše do Moavije, odnosno od Moavije, da, salam, da je Moavija rekao da obustavi ubijanje, pa su sedmorca, ubijeni sedmorca nisu, ali je Hirž ibn Adi bio među onom prvom sedmorcom koji su onaj pokinuli. ima kaže predaja da je Muavija rekao u toj raspravi sa Išom radi Allahu anhum ja ću se kaže susreti sa Hidžom ispred Allaha na sudnjem danu pa ću kaže o tome sa njim raspravljati. Te godine također preselio Džerir ibn Abdullah al-Beđali. Njegov islam je bio desete godine u Ramazanu, kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sad će vam kaže kroz ovaj ulaz doći kaže čovjek od najboljih ljudi Jemena. A na njegovom kaže licu ćete vidjeti kaže ozarenost onaj kralja ili neki kažu meshatu melik to jeste dodir meleka zbog njegove ljepote. Kaže, pa se pojavio onako kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao, pa su rekli tako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao, pa mi kaže bilo drago, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prostru svoj grtač e, da bi on sjeo, pa kaže sallallahu alejhi ve sellem ako vam dođe plemen čovjek dakle od nekog naroda, vi ga time počaste. Ove godine je na hađu predvodio jezid Ibn Muavija ljude, kaže, tako se prenosi da je obmanšal i Vahdija, e, te godine e, zabeđali je, kaže, Allahov poslanih sallallahu sallam je poslao njega plemenu Devs da poruši njihova ona je božanstva, to jeste, tu su uglavnom bile kuće gdje su oni se okupljali, činili širk. Pa je rekao Allahu poslaniče, ja ne mogu da ostane, ne mogu da se, ne mogu da sidim čvrsto na konjima, pa kaže pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ga ona udario po prsima blago i rekao gospodar učvrsti ga, učini ga od onih koji su upućeni, oni koji upućuju. Također kaže, nikada Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije zaklonio, to jest nikad, nikad okrenuo leđa, a nikad ne kaže, nije vidio da se nije nasmio sallallahu alejhi ve sellem Kaže Abdul Malik ibn Omer, vidio sam Džarira, toliko je bio lijep, toliko je imao ozareno lice, kao da je onaj e, pola mjeseca za njega se govorilo, odnosno prenosi se od Omera da je govorio da je on Jusuf ovoga ummeta, to jeste zbog njegove ljepote. Naime, jednom prilikom dok je Omer sjedio sa svojim prijateljima, neko je pustio vjetar, kaže Omer, bilo bi dobro onome koji je pustio vjetar da ustane da uzme abdest. I svi sjedili, kaže Džerir, kaže Emir al-Mumini, najbolje da ustanemo svi da uzmemo abdest. Da se taj ne osramoti. Kaže Omer, blago se tebi, plemenci kaže, bio, dakle, bio si gospodin, nijame se, nijame se, dobar si ti, gospodin, ugledan čovjek u džahilijetu i ugledan sti kaže, gospodin i u islam Osman ga je postavio kao namjesnikom u Hamedanu. Također, Džafer ibn Ebi Sufjan ibn Abdul Mutalib prihvatio islam sa svojim ocom kad se susreli među Mekije i Medine godine osvajanja Mekije I za njega se dakle, prenosi na predaj kada je Ebu Sufjan rekao tako me Allaha ako me ne, ne uzme, da te ne prihvati, ne prime Muhammed, ja ću, kaže, ovoga uzeti onaj, e, za ruku i odvešću ga da nikad niko više za njega neće čuti, pa se Allahom poslanik sa sallam sažalilo, jer je poslanik sa sallam se pobavio da ga neće ona ubiti. Ili sa jedne druge strane, to jeste Ebu Sufjan nije zaslužio, nije zaslužio da bude ta, na takav način prognan. Harse ibn, e, ibn Nu'man al-Ansari, Neđari, jedan od učesnika Bedra, Hendeka i svi drugi bitaka nakon onaj tih bitaka od uglednih ashaba kaže da se, odnosno od njega se prenosi da je vidio Džibrila sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kako razgovaraju nakon bitke na Hajberu. Također na dan borbe protiv Beni Kureize vidio ga je u liku da se i sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u liku Dihe el Kelbija. Također u Sahihu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo njegovo učenje onaj Kurana u džennetu. Prenosi se od Harsa ibn Nuamana da je izgubio vid i da su mu između dakle, njegove kuće i mjesta gdje je išao da klanja zavezali jednu špagu i tako je išao da klanja. I kad god bi se neko pokucao na vrata, on bi, kaže, stavio ruku onaj u čup sa, sa hurmama, uzeo bi nešto hurmi i iznio siromasima, pa su mu u govorili, nemoj ti ustajati za svako ako dolazi na vrata da traži, mi ćemo to raditi. Kaže on, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao munavaratul miskin taqi maytata su onaj ko daje siromasima Allah će ga sačuvati od loše smrti to jeste smrti na, lož, na ružan način <laughs> Said ibn Zaid ibn Nufail al-Qurashi je također preselio jedan od destorci kojima je obećan džennet on je bio zet od Omera radi Allahu anhu a Omer je bio njegov zet jer su obdvojica oženili sestra jedan drugom jedan drugoga pardon Abdullah ibn Unais Džuheni također je preselio ove uh, godine. Ebu Bekre Nafija ibn Haris također je jedan od uglednih ashaba. Bilo mu je poznato ime Mesruh, ali dobio ime Ebu Bekre. Ebu Bekre zato što je stalno se družio, bio jedan plemenu uh, Benu Bekr. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je oslobodio. Njegova mat se zvala Sumeja, to jeste Umu Zijad. Bio je od onih koji je svjedočio protiv Mugire ibn Šuabe sa, onom tvo, svojicom, troj, sa svojom trojicom prijatelja. Nakon što nije potvrđeno, što je, nakon što je Omer bičevao, Mugire ibn Šuabe kaže da mi kaže onaj ubi Ebu Bekre. Ubi ga zato što je on bio pokretač svega ovoga, kaže Omer Mugire začepi uhrus, dakle zatvori usta, nemoj pričati tako mi kaže Allaha da se kaže poklopilo njihovo svjedočenje jer je Ebu Bekre drugačiji svjedočio od ove trojice, da se poklopilo njihovo svjedočenje, ja kaže kamenu u tvojim kamenjem. Ove godine je presela umul mu'minin Majmuna bint Haris ila Hilali, Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam je oženio na umret il Qadha. Šeste godine je bila onaj e, pokušaja se učini umra, to jeste Hudejbija. Sjedme godine je Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam otišao da obnovi tu umru. Te godine je oženio i ona kaže, oženio me Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam nakon što smo dakle bili van ihrama. Zatim je nastala 70 halalte, 52. godina. Te godine također na Bizantiju napao Sufjan ibn Auf al -Ezdi. Tamo je umro te godine. Neki kažu da je te godine također nastaju bitke protiv Bizantije ili protiv Rimljana Busri ibn Abi Arta ove godine je preselio Halid ibn Zaid ibn Kulejb. Neko će reći kod ibn Ketira samo crna hronika. U suštini to je, dakle, tih godina, ono što se isticalo, ono je spomenuo neke od događaja, ali ovih godina se ništa nije onaj, dešavalo veliko u onaj, tih godina u Moavinom hilafetu. Ebu Jaju Belensari, tako je bio poznati, El Hazređi, učestvuje na Bedru i na Nakabi i svim ostalim bitkama poslije toga, sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a onda sa Aliom je bio u bitci na Haruri ili protiv Harurija, to je Haridžija. Njegove kuće Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ocio kad je došao u Medinu i to čitav mjesec. Pa mu je bilo neugodno što je on gore na sprat, pa je zamolio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve se popne gore, a on njegova žena Umu Ejub da siđu dolje. Također je bio poznat po tome kada je Iša radijallahu anha bila optužena za blud, pa je Umu Ejub govorila odnosno Ebu Ejub, čuješ ti kaj šta priča narod, kaže Ebu Ejub njoj, bil ti, kaže, počinila blud, kaže, uzubila, kaj tako me laha, ona je, kaže, čestitija čestiti od tebe. Dakle, ti ne bi, ona sigurno ne bi više nego ti. Pa je ola, onda Allah subhanahu wa ta'ala objavio, levla ida sam ja tu muhu mu'minune val mu'minatu bi enfusim hajra. Da ste povodom, kad ste čuli to, vjernici i vjernice jedno drugima pomislili, dobro, dakle, tim povodom je objavljen ovaj ajet. Ibn Abbas, kada je došao onaj Ebu Ejub, e, kada je htio da izađe iz Basre, nakon što je bio njen namjesnik, pa je smijenjen i kaže Ibn Abbas mu je poklonio sve da ponese iz kuće ono što je htio i sve sluge i 40.000 dirhema sa sobom, 40 robova, samo zbog toga što, ga, što je počastio Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam, onih dana kada je Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam onaj, boravio prvi dan u Medini. Poginuo je pod Konstantinogradom, to je današnjim Istanbulom. Bio je u vojci, u vojci od eh, jezida Ibn Muavije, vojska za koju onaj, o kojoj smo već pričali, a i bit će i kasnije govora o tome. I kaže, Ebu Ayyub al-Nasari, čuo sam Allaha, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onaj ko umri, a nije pripisivao Allahu, onaj druga, Allah će ga uvesti u džennet. Kaže, pa kad ako poginem, kad poginem, a nado se pogibi ispod Kastantin grada, kaže čim dalje me uneste među neprijatelje, tamo me ukopajte među, među njima. Dakle, da ih postakne, da čim više osvajaju, a bio je emir, e, njihov emir. Kaže, pa su nakon toga, Ibn Ketir kada ovo piše, e, Turska još nije bila muslimanska zemlja, pa kaže, i dan danas, tamo, kaže onaj e, Turkmeni, dolaze do njegovog kabura i traže, od, traže kišu zbog njegovog tijela. Dakle, ovo vremenu kada je Ibn Ketir pisao, Turska nije bila muslimanska zemlja. Ove godine također preselio Ebu Musa Lešari, prihvatio je islam zajedno sa Džaferom i sa onaj, njegovim prijateljima na Hajberu. Allahom poslanih sallallahu sallam ga je poslao zajedno u Jemen sa Muazom. Zatim ga je Omer postao namjesnik u Basri, bio je od onih koji su vojske na osvajanje Tostora. Pristvo je na hutbi, dugoj hutbi Omera u Džabiji. Osman ga je postavio je namjesnikom u Kufi, a bio je jedan od dvojice onih koji su sudili između Moavijom i Alijom, pa kada je, kaže, Amr, ona je prevario, onako kao što ga je prevario. Bio je od poznatih lijep uče, lijepih učača, lijep uče u Kur'an, Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dato mu je, data mu je melodija kao melodija sinova ili porodice Davudove. Omer bi počisto kao rekao, evo Musa, danas kaže malo razgal, pa bi kaže on i onaj učio Kur'an, a on bi slušao. Bio je nizak, mršav, eh, tankog tijela, nije imao bradu, radi Allahu anhu. Također je Abdullah ibn Mughafel Muzani, jedan od onih koji su plakali, jedan od destorce koji je Omer poslao u Basru da podučava ljude. Dakle, plakali su zato što nije imao Allahu poslanih sa osam čime da ih opremi onaj da idu u bitke. Te godine seli također Imran ibn Husein ibn Ubejd, Kaab ibn Ažel Ansari, Muave ibn Hudejđ, namjesnik Egipta, malo prije sam to spomenuo, da ga je, da ga je Moavija postoje, zatim njega postoje smijenio. Zatim Hani ibn Nejar ibn Burde al-Belawi. On je bio određen za klanje kurbana na, na, na, dan, na dane hađa, to jeste onaj, u danima kurban bajrama. Nakon te godine, to jeste 53. godine, Abdurrahman ibn Umn Hakem je napao na Bizantiju i tu zimu je ostao među njima sa svojom vojskom. Ove su godine muslimani osvojili Rodos, uh, eh, ostrevo Rodos, i muslimani su Rodos koristili kao stanicu za spriječavanje plova kršćana, odnosno evropljana, uh, eh, sredzemnim morem. Moavije, Moavija im je slao i plate, i, i pomoć, i hranu, i sve, sve do vremena njegovog sina jezida kad ih je smijenio i preselio ih na drugo ostrov. Ove godine na hađu ljude predvodio Sejid ibn As. Ove godine, kaže, preselio Rufeja ibn Sabit, Ashab. Također je preselio Zijad ibn Ebi Sufjan. O njemu smo govorili prošli put. Nazivao se Zijad ibn Ebi. Ibn Ebi, Zijad, sin svoga oca, zato što se ona nije znala komu je otac, dok nisu ljudi posvjedočili da mu je otac ko? Ibn Ebi Sufjan, jer su posvjedošli da je počinio blud sa njegovom materom. Kaže pa ga je Moavija tako i uzio kao onaj svoga brata po ocu. Umro je te godine time što ga je napala kuga. Naime, kad, su, e, kad je Moavija donio odluku da ga postavi namjesnikom kaže, zamolili su muslimani Abdullaha ibn Omera i rekli su mu, Ave će ga postaviti u, Hidžaz, u Hidžazu namjesnikom. Kaže, moli Allaha da, da ga otkloni od nas. Kaže, pa je Omer učio dovu, a oni su aminali. Kaže, pa je Zijad obolio dok je još bio u Iraku i to kuga mu je došla od nje, jedne ruke. Pa je iskoristio sve hećime, to jeste sve doktore koje je mogao. Neki kažu da je iskoristio otprilike 300 hećima među njima, je bilo i hećima koji su liječili, ili doktora koji su liječili kisru, trojica. Kaže, nikomu nije mogao da onaj spriječi širenje bolesti po tijelu. Pa mu je, kaže, rečeno da mu se ruka mora osjeći. Kaže, kad su donijeli onaj, e, užarena kliješta, prepuse. I onda je, kaže, upitao onaj, upitao uh, ljude oko sebe šta da radi. Kaže, jedan od njih je rekao, ja ti kaže, ne bi preporučivao da ako ti ruka bude osjećena, odati ti pred Allaha bez ruke kao dokaz protiv tebe da si htio da pobjegneš od susreta sa njim. A kaže, ako ostaneš bez ruke i budeš živio, svi će se smijati djeci da, si otac, da, su, da im je otac sakat. Kaže, pa nije htio da se liječi, ali opet Allah ga je subhanu ta'ala iskušao pa je Omer radijala anhu rekao za njega ja ibn Sumeje nici kaže Dunjaluk iskoristio niti se za Ahiret pripremio jer je Zijad bio poznat kao krvolok Poslije će doći priča u Bejdullah ibn Zijadu, dakle onaj što je ubio Husejna i pobio Ehl Bejt, dakle poznati bio i on i njegov sin po krvoločnosti. Sasa ibn Nađija ibn Afan, jedan od uglednika još u džahilijetu, a zatim u islamu, poznat je po tome što je još u džahilijetu spašavao djevojčice da njihove roditelji ne zakupavaju. Kaže, jedne noći je, neki kažu da je spasio više od 300, 360, neki kažu 400, neki kažu da je bilo 66 curica koje je spasio da, onaj, da budu ukopane žive. Kada je prihvatio islam, Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, kaže, leke erđu zalke idha menna Allahu alejke bil islam dok još bio u džahilijet kaže ako budeš primio islam Allah će ti kaj dati nagrad za to što se radi u džahilijet pa jedne noći izgubio dvije deve ošao da ih je traži i onda je našao na jednu skupinu neku porodicu kada okupila star čovjek i oko njega puno žena kaže on šta je kaže ova žena prije tri dana su joj došli trudovi ne može se porodi pita njega ovaj stari čovjek što si došao kaže izgubio sam dvije deve kaže, tvoje su deve među mojim devama. A šta je, kaže, to kod tebe je problem? U stvari, dok se on razgovarala, ova žena se porodila. Pa su, kaže, žene povikale, porodila se. Ovo je stare reče, ako je, kaže, muško, i bješe. Ako je, kaže, žensko, nemoj da čujem njen glas. Dakle, odmah je ubite. Pa mu sa Ibn Nađi kaže, a što bi je, kaže, ubio kada je Allah dao njoj na faku? Hoću da otkupim to dijete od tebe kaj čime, kaj daći ti jednu devu, kaj ne može. Daći ti kaj oba dvije deve, kaj ne može, hoći toga dromedara što ga jašiš. Kaj daći ti dromedara, jer kaj mladi je fin, lijepa mu boja, kaj daći ti dromedara, ali da me, kaže, odvedeš u moje pleme. Kaže, pa je tako, ostao je poznat po tome što je otkupljivao curce da i njeni od roditelji u džahilijetu ne bi ubijali. Ove godine, kaže, preselio također od poznate Asabeđu Bila ibn Ejhem el-Ghassani, dakle, od e, jedan od poznatih ljudi toga vremena, bio je kralj kršćana među Arapima po imenu Džibila ibn Ihem ibn Džibila ibn Haris ibn Abi Šimr. Njegovo ime je Munzir ibn Haris ili pravo mu ime Ka'b ibn Ebu Amir ibn Haris ibn Imr, Imri ul Qajs. Mati mu je Marija bint Erham ibn Salabe. Njegova je kunija bila Džibila Ebu Munzir al Gasani al Džufeni. Bio je kralj kršćana Arapa još u vrijeme E, Herakla. Od Gasana su Amidžići, Evsi Hazreć. A Evsi Hazreć su bili šta? Mušrici. Nisu bili kršćani. Ovi su bili kršćani, a ovi su bili mušrici. Kaže, Džibile je bio posljednji kralj od plemena Gasan, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao on pismo u kojem ga poziva u islam. Kaže pa je prihvatio islam i napisao Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem tako. Ibn Asakir kaže nikad nije primio islam. Tako je prenio i Wahidi i Said ibn Abdul Aziz. Kaže u vremenu Omer radijallahu anhu je primio islam tek, a ne u vrijeme Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže da je prisustvovao na Jermonku u bici protiv Rimljana još u vrijeme Omera ibn Abdul eh, Omera ibn Khattaba i da je prihvatio islam nakon toga, a kaže kada je došao sa onaj sa Omerom Kaže da mu neki čovjek od plemena Muzejne iz Damaska stao na ogrtač. Kaže pa se ona Džibila okrenu udario mu šamar. Pa su onda otišli požalili se Omer radila Anhu da je Džibila udario toga i toga šamarom. Kaže Omer ništa drugo nego šamar za šamar. Kaže onaj Džibile, u stvari on je, on je Džibilu udario šamar. Kaže on Džibilu udario ti njemu šamar. Kaže Džibilan ubij ga. Kaže, Omer, ne mogu ga ubiti za šamar. Kaže, osjeci mu ruku. Kaže, ne mogu osjeći ruku za, za šamar. Mogu, kaže, samo šamar za šamar. Kaže, džbile, e, ja ću, kaže, fino se vraćati u kršćanstvo. Kaže, Omer, ja što te fino osjeći glavu. Kaže, kada je vidio džbile da će izgubiti glavu, kaže, džbile, hajde ti kaj mene pusti da ja kaj nešto malo razmislim ove noći. Kaže, Omer, razmišljaj koliko hoćeš. Ili da udariš njemu šamar, ili ti glavu, ili to je to, ne možeš više dobiti od toga. Kaže, pa i te noći se spremio sa svojom skupinom i pobjegao prema Heraklu i da je onaj ostao kod Herakla, Herakl mu je ponudio, odnosno nije mu ponudio, nego dao mu mnogo zemlje, mnogo blaga, uživao i tako dalje i to sve nedaleko od Konstantin grada. Zatim je Omer napisao pismo Heraklu i poslao ga sa Džusamom ibn Musahekom El Kenanijem. I kad je došlo do Herakla pismo od Omera ibn eh, Hataba, kaže eh, Herakl Džibil, jeste susreo sa svojim Amirićem? Kaže, nisam. Kad je bolje ti bilo da se susretniš. Kaže, pa se susreli, susreli ova, ova dvojica, to je Džusama i Džbila, i vidi on njega u ljepotama i kako uživa i tako dalje i tako dalje. Kaže on njemu, ponesi Hasanu ibn Sabitu 500 onaj Heraklijki. Heraklijke su pare, dukat, zlatnici. A kaže, evo tebi 500. Kaže, nakon što si otpoli islamu, ne trebam na tebe ništa. Kaže, ponesi sve Hasanu ibn Sabitu. Kaže, pa je onda naredio da mu se pjeva i da mu se svira i da mu se pleše, pa su onda spjevalo mnoge pjesme. i Između ostale jedna pjesma koja ga je, po... dakle, pjesmice. Dakle, to je onaj arapsko pjesništvo gdje kaže, da ne bi neko misle da, da je Ibn Kethir pjeva, ne kada te nasarate le šrafu, minari, latma. Uglednici su, kaže, prihvatili kršćanstvo samo zbog toga što su dobili šamar. Oma kane fiha le sabirte leha varer, a da se kaj strpio, ništa ti kaj šamar ne bi naštetio. I onda, dakle, ima ta nekoliko svojih stihova, kaže, pa je onda Džbile stavio ruku na glavu i zaplaku. Bilo mi onaj e, teško palo na pamet što je zbog jednog šamara izgubio onaj vjeru. Kad je Moavija došao na vlast, Džbile ibn Ihem je napisao njemu pismo i rekao da mi hoće, kaže Moavija, dati gutu kod Damaska. Guta vam je poznata sada ovim bitkama tamo u Siriji. Kaže Moavija, daću mu još više od toga. Ali prije nego što je uspio da dođe onaj kod Moavije, umro je Allah ga ponisio. Umro kao murtet. Zatim je nastala 54. godina. Ove godine Mohamed ibn Malik ostao u Bizantiji među Rimljanima kao onaj napadač. Saifa Mu'in ibn Jezide Sulemi je također, odnosno napao na Saifu Mu'in ibn Jezide Sulemi. Ove godine je Muavija smijenio Se, Sejda ibn Asa u Medini i postavio Mervana ibn Hakema. Kaže, pa je Mervanu naredio da sruši kuću od Sejda ibn Asa. I kaže, i kaže on, on e, Said njemu, kaže, ja kad sam bio namjesnik, ja to nisam radio. Kaj da ti je Moavija rekao da uradiš ti, kaj je moju kuću srušio Mervane. Kaže, sačkaj malo. I on mu iznese pismo od Moavije i kaže, evo šta je Moavija napisao. Rekao, sruši kuću od Mervana Ibn Hakema i protiraj ga. <laughs> Ja to kaj nikad nisam uradio. Kaže, pa je Mervanu bilo neugodno, rasprava se vodila dok nije od, odustuo. A onda se on zauzimo kod Moavije, dojeste da mu kuću ne dira. Kaže, ove godine je Ubejd ibn Zijad, Ubejdula ibn Zijad, taj što sam rekao za njega krvolog, došao kod Moavi i on ga je počastio, pitao ga je za namjesnik kako postao njegov otac. Zatim mu je dao namjesnicu nad Horasanom, a imao je samo 25 godina. Nemamo još puno, završit ćemo. Ove godine je preselio Usame ibn Zaid ibn Harse al-Kelbi, Ebu Muhammed al-Medeni, oslobođeni rob Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, njegov ugled, njegova dakle, ljepota, njegova ljubav Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam jer ga, nije ga odvajao od svoje djece. Mat mu je bila Bereke umu imen, također robkinja oslobođena Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam nakon što mu je otac ubijen, postavio ga je za onaj e, vođu. Kaže, kad su ga pričali o njemu, kaže, ako pričate o njemu loše, govorite o njegovom ocu. Tako mu je Allaha, on je, kaže, stvoren za vodstvo. Kaže, Omer kad bi ga vidio rekao bi Esselamu alejke ja emir. Kaj, Omer ga je nazvao emirom, to jeste bio je poznat po tome i on je onaj, e, bio odaslan od Allahom poslanika sallallahu alejhi ve i posle od, od Omera u raznim bitkama. Sve oba mu Mujahid također preselio. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je otkupio, zatim ga je oslobodio. Uvijek je bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i, na puto, i na put na putovanjima i onaj kad bi Allah poslanik sa sam bio u Medini. Ove godine je preselio Hakim ibn Hizam. Njegova tetka po ocu je bila Hatidža bint Huvejlid, žena Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem i majka sve djece Allahova poslanika sallallahu alaihi ve osim Ibrahima. Matka je rodila unutar Kaabe jer je mat bila u posjeti Kaabe, došao je, došao trudovi, rodila ga je unutra Kabe 13 godina prije godine slona. Dakle, bio je stari od poslanika sa 13 godina, jer poslanik sa je rođen u godini slona. Kada je Allah, poslanik sa Allahu bio izolovan, dakle, sa Benu Hašom, Benu Abdul Mutalibom, znala je, kaže, doći stotinu deva iz Šama, kaže, pa bi je, pa bi onaj Hakim otkupio svi stotinu deva. I onda bi je okrenuo u rikverc i sve ih naguro unutra u Šead, tako, dakle, gdje su bili, Benu Haši, Benu Abdul Mutalibi, Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam i sve bi dao Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam i njime Benu Abdul Mutalibi, Benu Hašimu da se koriste, da jedu i da piju, dakle da troši. Dakle, džabe bi im to dao, a bio je mušik, dakle nije još primio islam. On je kupio Zejda ibn Harusu, malo prije smo njega spomenuli, radi Anhu Varda, pa je ga odkupila od njega njegova tetka Hatidža, onda ga je Hatidža poklonila Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam, onda ga je Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam onaj oslobodio poklonio Allahom poslaniku sallallahu sallam ogrtač zi jezin, pa kaže kad ga je odjenuo Allahom poslaniku sallallahu sallam, nikad ga nije vidio niko, ni u čem ljepšim ko što je bio taj ogrtač na Allahom poslaniku sallallahu alaihi vselem. Primio islam na dan osvajanja Mekke, oni sva njegova djeca. Buhari, imam Buhari kaže, živio je u džahelijetu 60, a u islamu 60 godina, to jeste živio ukupno 120 godina. Bio je poznat po svojoj plementu, među kurejšima poznavao je dobro porijeklo ljudi mnogo je davao sadaku, mnogo je onaj oslobađao robove. Kada je prihvatio islam, kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, prihvatio se islam sa onim što se dakle uradio od dobra. Kaže, u bitci na Bedru je bio na izvoru onaj i samo što je Hamza onaj podigao sablju da ga skreši, on nešto ga je pouglo u stranu kaže, posle kada je prihvatio islam i posle je govorio, tako mi kaže, onoga koji me je povuku na dan kad me povuku. To jeste, nikad ne zna koga i šta ga je spaslo, odnosno vjeruje opet da je to jel, od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, na hađbi doveo stotinu deva, udebljanih deva, hiljadu ovaca, a na refatu je postavio, postavio stotinu robova sa natpisom na srebranim pločama ovako, svi su, kaže, ovi oslobođeni robove Hakema ibn Hizama na Allahovom putu. A onda bi sve ono što je bilo od stoki, od stotinu deva hiljada valaca, poklo i podijelio sirotinji na dan hađa, to jeste to bio njegov kurban. A kod nas kad dođe kurban Bajram, ima šta od 200 maraka. Kažem, umro ja imao je 120 godina. Ima li još par vremena? Dok ne zauči Adem. <laughs> وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله محمد أيها عشنا في مزفر مزفرشلو كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي